Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat de la jornada ens porta a repassar els actes que han tingut lloc aquest cap de setmana en el marc de l'Observatori de les Arts. Tot seguit repassem aquest i altres temes en titulars. Tien acomiadat aquest diumenge la segona edició de l'Observatori de les Arts. La música, la dansa, el teatre, la fotografia o l'escultura són algunes de les vessants que han protagonitzat aquesta edició. El Parc del Camp de Futbol Vell ha acollit aquest diumenge la quarta edició de la Fira Intercanvia Tiana, organitzada per l'entitat Tiana Solidària. Ho ha fet, però, amb menys participació que l'edició anterior. Un any més en el mar d'encara de la Diada de Sant Jordi, la companyia de teatre tianenca de Mortimers torna aquest dilluns al Parc del Camp de Futbol Vell per oferir l'espectacle La Llegenda. I en esports, el recanvi basquetiana està d'enhorabona després d'aconseguir matemàticament la salvació aquest cap de setmana. Un ajustat resultat de 92 a 94 a casa del Lloret li ha permès assegurar la permanència a la categoria. Ràdio Tiana, les notícies del migdia han acomiadat aquest diumenge la segona edició de l'Observatori de les Arts. Ho ha fet en un dels espais que ha acollit diversos actes d'aquestes jornades artístiques, la Sala Albenis. La música, la dansa, el teatre, la fotografia, l'escultura, la pintura i la literatura han protagonitzat aquesta edició de l'Observatori, que s'ha allargat durant dos caps de setmana i ha presentat unes dimensions més reduïdes pel que fa al nombre de propostes i al pressupost que l'edició anterior. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pasqual, s'ha mostrat prudent a l'hora de fer una valoració de les jornades perquè hi ha prevista una reunió amb la Comissió de Formació, Promoció i Creació del Consell de Cultura per extreure dades concloents. Encara hem de fer la nostra valoració, però eh, així d'entrada de, penso que, que l'aposta en certs aspectes o, o amb determinats eh, participants, en determinades propostes, és una fórmula viable, és una via de dir, nosaltres no forcem i rebre propostes sempre és agosarat i sempre és un risc. És possible que també s'hagi de combinar amb anar a buscar, per completar un cartell, per completar una cosa, anar a buscar algunes altres persones, anar a buscar coses, fer una mica de treball de recerca i d'investigació. El lliurament de premis de la 27a Mostra Literària de Tiana ha estat l'acte que ha tancat aquesta edició de l'Observatori i és que aquest any s'ha volgut integrar en aquestes jornades artístiques. De fet, el punt i final l'ha posat l'espectacle titulat El distret, basat en un poema de Gabriel Ferreter. El regidor de Cultura ha destacat la participació en aquesta edició de la mostra, que assegura ha estat superior a l'any passat. En total s'han presentat més d'un centenar de treballs. Els guanyadors d'aquest any han estat Marta Lladós, Júlia i Àlex Luelmoix, Xavier Serrano, Jordi Pineda, Aina Ixenia Pallant, Sílvia Martínez, Elisenda i Núria Estartús, Marta Lopera, Primitiva Reverter i Aina Troncoso. També han estat guanyadors Jordi Iglesias i Oriol Llopar, que han explicat com han rebut el premi. Molt bé, molt bé, molt content. La veritat és que el que més m'alegro és que, que han dit que cada cop es presenta més gent, també, de gent gran, que últimament sembla que no es presentava gaire gent. No sé com ho he fet, he guanyat això, no sé com no m'ho he fet, és el primer premi en tota la meva vida. Els premis han oscil·lat entre 50 euros en vals de compra i 250 euros en metàl·lic per modalitat i segons la categoria. Els guanyadors d'aquesta mostra literària de Tiana passaran a participar a la mostra literària del Maresme d'aquest any. Àngels voladors, només en aparença, perquè estan aferrats a la paret a banda i banda del finestral. Mm. Aquest és un dels fragments inicials de l'espectacle titulat La Biblioteca de la Lola Anglada, interpretat per l'actriu Ilona Muñoz. La sala Albenis, amb una presència significativa de públic, va acollir l'acte dissabte, emmarcat també en la segona edició de l'Observatori de les Arts. La interpretació teatral, la música, la dansa i el perfum es van conjugant al mateix espai i temps per donar forma a l'espectacle. A banda de Muñoz, en el paper de Lola Anglada, alumnes i professors de l'Escola Municipal de Música i Dansa van ser els responsables de fer cobrar vida un espectacle on el perfum va rodonir tot el conjunt. Aquest element que es va concebre com a part de la Tretzó va ser ideat per la tianenca Esperança Casas. La directora de l'Escola Municipal de Música i Dansa, Mercè Montfort, ha fet una valoració molt positiva del resultat de l'espectacle i ha manifestat la seva voluntat de donar-li continuïtat. Ens agradaria poder-lo tornar a fer, no? Encara, no sé si aquí, a un altre lloc, o a Montgat, de... però sí, tornar-lo a fer sí. El monòleg d'Ilona Muñoz, acompanyat en diverses ocasions per la música en directe de l'Escola Municipal, es va intercalar amb números de dansa. En cadascun d'ells, les alumnes de dansa de l'escola es van valer d'elements de trets o perfumats que van permetre distribuir les olors per l'espai. La tianenca Esperança Casas, que ha ideat les fragàncies, n'ha donat més detalls. Les primeres que han sortit han sigut els àngels i en aquí he buscat uns perfums que eren eteris que eren molt nets i molt lleugers. Després ha vingut el llibre, que venia d'una biblioteca, i l'ambient que s'ha cercat en aquí ha estat un ambient d'avi, de biblioteca, de pols, de fusta, de paper. En les escenes restants es van utilitzar perfums de cedre, mimosa, rosa, jacint o nart, entre d'altres. Tot per donar un ambient on les olors permetessin transportar l'espectador a la biblioteca de l'Ola Anglada, que ella mateixa descriu en el llibre La meva casa i el meu jardí, en el qual s'ha basat aquest espectacle. Sentim l'opinió d'algun dels assistents. Les olors han són boníssimes. El, en general, el conjunt està molt bé. Tot. L'únic que la música gravada tenint un grup aquí per tocar, la música gravada pues, doncs, canviava. Tot el muntatge, els perfums que se sentien molt, les nenes ballant, o sigui, tot, tot el conjunt la veritat és que està molt, molt lograt. L'Observatori de les Arts va tancar el programa d'actes de dissabte també a la Sala Albenis. Ho va fer a partir de les 11 de la nit amb una sessió de música electrònica a càrrec d'Òscar Arrabal. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Dins de l'Observatori de les Arts, aquest cap de setmana també ha estat protagonitzat per l'associació Pianissimo, que va oferir divendres un concert a càrrec de la presidenta de l'entitat, Diana Baker, i dos integrants. A més, dissabte i diumenge, l'associació ha dut a terme dos seminaris. Encara que no han comptat amb una participació destacada, la presidenta de Pianissimo considera que l'experiència ha estat positiva. Correr el cargo yo hacer todas las clases. Ha sido muy interesante. Había un violinista de Barcelona. También había un, de sorpresa una chica que ha, escuchado el concierto y de improvisación ha venido a, a tocar un poquito para mí y había otros pianistas también. I també en aquest context i sota la proposta Pianissimo de l'Observatori, que ha pres el mateix nom de l'associació, dissabte la presència tianenca va prendre protagonisme. En primer lloc va ser el torn del duet format per Belisana Ruiz a la guitarra i Cristina Pérez al clarinet que van interpretar, entre d'altres, Cafè 1930 d'Estorpia Jola, o Morenita do Brasil de Giuseppe Ferrauto. Tot seguit, el trio format per la soprano Vanessa Villanueva, Maria Carme Gil al piano i Albert Abat al clarinet van interpretar una peça de Schubert per donar pas als tianencs que van cloure l'acte la pianista Ariadna Cabiró i les sopranos Gisela Parodi i Glòria Lorente, amb el duo Solària de les noces de Figaro de Mozart, entre d'altres peces. Sentim Gisela Parodi i Albert Abat. Ens agrada poder fer coses pel poble, ens agrada molt cantar i sempre que tenim ocasió doncs, ens agrada participar eh, crec que estaria bé fer una mica més de difusió. Nosaltres érem un trio del Liceu, de, com una assignatura el teníem, però com sonava i tal, i bueno, ens agradava com sonava, teníem compenetració i vam decidir que també podríem tocar en un concert així. L'associació Pianissimo és una entitat de creació molt recent que té com a objectiu crear una xarxa de treball per pianistes professionals. Els seminaris de Tiana havien de comptar amb la presència del violinista Werner von Schnitzer, però finalment no va poder ser present, afectat pels problemes de transport aeri arreu d'Europa. Per aquest motiu, Diana Baker va impartir finalment les classes. El Parc del Camp de Futbol Vell ha acollit aquest diumenge la quarta edició de la Fira Intercanviat Tiana, organitzada per l'entitat Tiana Solidària. Ho ha fet, però, amb menys participació que l'edició anterior, tant pel que fa al número de participants a la fira com als assistents. Segons l'organització, hi han passat prop de 300 persones i s'hi han instal·lat una dotzena de taules. Tiana Solidària atribueix el descens a la coincidència amb altres fires d'intercanvi arreu de Catalunya i amb actes culturals diversos programats per aquest cap de setmana als municipis veïns. Tot i això, l'organització es mostra satisfeta pel resultat i també perquè amb aquesta edició ha materialitzat la voluntat ja expressada anteriorment d'augmentar la periodicitat de la iniciativa organitzant-la cada dos o tres mesos. Sentim Albert Ferrer, de Tiana Solidària. Atenció, és això, que no es converteix en algú, eh, bueno, un dia que passa això, sinó que tingui una continuïtat perquè es converteix en un hàbit. Si L'ideal és que d'aquí uns anys això no es, no es faci, perquè ja la gent intercanvi de forma directa. I sobretot que la gent sàpiga que han fet uns plafons de suro que estan penjats a sis llocs de Tiana on la, la fira pot continuar amb eh, la gent que vulguin seguir intercanviant coses. L'objectiu de la fira és habilitar un espai d'intercanvi local on tothom pot participar en qualsevol cosa susceptible de ser intercanviable i convertida. En aquest sentit, novament, el Parc del Camp de Futbol Vell ha estat escenari d'intercanvis diversos. S'ha intercanviat des de roba, llibres, vídeos, electrodomèstics, fins a pastissos, abraçades o coneixements. Escoltem l'opinió d'alguns dels participants. A nosaltres ens agrada molt, perquè et treus a cosa coses que ja no necessites, eh, tens coses que et poden fer servei, o sigui que renoves una mica la casa i tu passes bé i a més a més és econòmic. Interessante, però per a los niños supereducativa. Jo, però això per un ninja, que así aprenden mucho. A banda de l'intercanvi, la fira també ha acollit tres tallers didàctics i de conscienciació en la política del reciclatge i la reutilització. Dos d'ells empraven els cartrons de llet com a matèria primera, en un per fabricar moneders i en l'altre per fer petites taulades amb dipòsits per recollir l'aigua de pluja i poder així reprofitar-la. Per últim, també n'hi havia un de fabricació de cortines amb taps d'ampolles. La informació local a Ràdio Tiana. Un any més en el marc encara de la Diada de Sant Jordi, la companyia de teatre tianenca de Mortimers torna aquest dilluns al Parc del Camp de Futbol Vell per oferir l'espectacle La Llegenda. A partir de dos quarts d'onze del matí, els alumnes del cicle infantil i de primer i segon de primària de l'Escola Lola Anglada, així com les escoles Bressol de la Vila, s'aplegaran en aquest espai per gaudir d'aquesta versió transgressora de la llegenda de Sant Jordi. L'integrant de Mortimer, Joan Arquer, ha fet una avançada de l'argument. Aquesta història, eh, bàsicament, és la de Sant Jordi. potser amb la cosa diferent de que la princesa és un pèl més espavilada que el propi cavaller i que el rei no és ben bé un pare modèlic i, en fi, així transcorre la història a ritme de música i, i de gags. Ja fa set anys que The Mortimers interpreten l'espectacle La llegenda Tiana, que durant tots els diumenges d'abril s'ha pogut veure també al poble espanyol. D'altra banda, aquest dilluns també tindrà lloc la presentació del nou llibre Gegant de Tiana que han elaborat els alumnes de l'Escola Lola Anglada. Ràdio Tiana, notícies, esports. El recanvi bascatian està d'enhorabona després d'aconseguir matemàticament la salvació aquest cap de setmana. Un ajustat resultat de 92 a 94 a Casa del Lloret li ha permès assegurar la permanència a la categoria. Tot i això, el partit va ser molt complicat davant d'un rival que anava per totes per evitar la promoció de descens i amb un basquetiana Tiana que anava només amb 8 jugadors. Malgrat que els tianencs van començar forts, en el tercer quart el rival va pressionar i a falta de 5 minuts el basquetiana Tiana perdia de 10 punts. Tot i així, els homes de Salva Rubió van aconseguir capgirar el marcador però un triple del rival en l'últim segon va provocar la pròrroga. Finalment, però, els tianencs es van fer amb la victòria. El tècnic tianenc Rubio, està molt satisfet amb l'actitud mantinguda per l'equip en aquesta segona volta i ja amb la permanència assegurada els tianencs afronten amb tranquil·litat els pròxims partits contra els capdavanters de la classificació. En altres condicions tindria bastanta por, no? Però la veritat és que nosaltres ja hem fet la nostra feina i ara ens toca disfrutar, no? Ens toca disfrutar dels dos partits que queden, un és contra el quart el primer classificat, després toca el Vilassar, que és el segon, i serem, doncs, bueno, eh, ves per on el jutge de la Lliga, no? Eh, eh, per a veure qui queda mm, primer classificat de la Lliga. El primer del rival serà el quart, un equip molt físic i amb molta qualitat. Tot i això, els tianencs afronten aquesta propera cita esportiva sense complexes i amb l'objectiu de guanyar, encara que no sigui un rival fàcil. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Raül Heredia i a la redacció Marc Ostrell i qui us parla, la Iaguaió. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora. I han acomiadat aquest diumenge la segona edició de l'Observatori de les Arts. La música, la dansa, el teatre, la fotografia o l'escultura són algunes de les vessants que han protagonitzat aquesta edició. El parc del camp de futbol vell ha acollit aquest diumenge la quarta edició de la Fira Intercanvia Tiana, organitzada per l'entitat Tiana Solidària. Ho ha fet, però, amb menys participació que l'edició anterior. Un any més en el mar d'encara de la Diada de Sant Jordi, la companyia de teatre tianenca de Mortimers torna aquest dilluns al Parc del Camp de Futbol Vell per oferir l'espectacle La Llegenda. I en esports, el recanvi basquetiana està d'enhorabona després d'aconseguir matemàticament la salvació aquest cap de setmana. Un ajustat resultat de 92 a 94 a casa del Lloret li ha permès assegurar la permanència a la categoria. L'entrevista. Com us explicàvem fa un moment, la segona edició de l'Observatori de les Arts ha comptat en la presència de l'associació Pianissimo, que ha impartit seminaris i també ha ofert un concert de piano a càrrec de tres membres de l'entitat. Per aquest motiu tenim amb nosaltres a l'estudi a la seva presidenta, Diana Baker. Buenos días. Buenos días. Pues después de esta resaca de l'Observatori de les Arts, pregunta obligada, ¿cuál es su valoración? Bueno, muy contenta porque estaba muy contenta de estar aquí en Tiana, que es tan bonita aquí. <laughs> las casas preciosas, un poco modernista, ¿no? El, diseño, un poco de las casas, ¿no? Aquí en Tiana. ¿Era la primera vez que estaba? Sí, bueno, la primera vez mm, mirando un poquito el pueblo, porque mi alumna Clara Gómez, que con todo el mundo que esté aquí, eh, he venido mm, veces a trabajar con ella en su casa, pero es la primera vez que tenía un poco tiempo para ver un poco más cristiana, el pueblo, de la gente de aquí. Vamos un poco por partes. Eh, decíamos en la presentación que se había mm, ofrecido un concierto y luego también se habían realizado seminarios. Hagamos una valoración de cómo fue el concierto, que precisamente fue usted la encargada y también con dos profesores más, ¿no? El concierto, bueno, fantástico, porque los pianistas que están en esta sección son gran pianistas, ¿no? Y pianistas catalanes. Había también una pianista de Suiza porque eh, el pianista Xavier Pardo no, ha podido venir eh, en el concierto porque hemos cambiado tan rápido. Normalmente había un concierto de violín y piano con Werner von Schnitzler, pero ah, con todos los problemas del volcán de Islandia y todo, no ha podido venir, que estaba bloqueado en Alemania. Entonces hemos cambiado para hacer una presentación de los socios de pianísimo. Había eh, Mariano Saqueya, Andrés Reninsky y yo. Y de hecho los seminarios también estaban centrados en la figura de Werner von que al final no pudo asistir. ¿Cómo se han enfocado entonces? Entonces eh, eh, cogí el cargo yo a hacer todas las clases y eh, ha sido muy interesante. Había un violinista de Barcelona. Eh, también había un, de sorpresa una chica que, ha, escuchado el concierto y de improvisación ha venido a, a tocar un poquito para mí y había otros pianistas también. Muy, muy interesante, muy bien. Y de hecho, para aquellas personas que no conozcan la asociación, a mí me gustaría hablar brevemente de ella, ¿no? De cómo y cuándo nació. Bueno, era mi idea de hace mucho tiempo. Cuando vine en, en eh, España hace ocho años, eh, encontré un poco los pianistas aquí y pensaba que, bueno, no hay tantas oportunidades para los pianistas actuar y de hacer seminarios con músicos de fuera y todo, pensaba que será bien de hacer como un red de pianistas aquí. Entonces que nos reunimos y hablamos juntos y de trabajar conmigo y con otros pianistas y también de hacer exactamente como hemos hecho aquí, ir a los pueblos y actuar y hacer seminarios juntos con eh, los músicos también de cada pueblo. ¿Cuántos años hace que está constituida esta asociación? Hemos empezado este año, es este nuevo, nuevo, nuevo. Entonces, es, es, eh, hoy, por este seminario es nuestro segundo seminario. Vuestro segundo seminario, y supongo que con la pretensión de continuar apostando por estos claro, seminarios. Claro, porque tenemos muchas ideas de hacer eh, también conciertos. Eh, nuestro objetivo es de comprar un piano y de viajar con el piano en cada pueblo de Cataluña, si puede. <laughs> y también de hacer eh, seminarios sobre todos los aspectos del piano, ¿no? De la ópera, de música de cámara y también de, incluir otros músicos, ¿no? Cantantes, eh, instrumentalistas eh, y de actuar y de dar también una posibilidad por el público general de participar, solamente, no solamente escuchando los conciertos, pero también de escuchar los seminarios y de, hablar directamente con los artistas. Entonces hay más eh, interacción entre los artistas y el público general. ¿Crees que falta precisamente, hay una carencia de esa interacción entre los artistas y el público en general hoy en día? Yo, pienso que sí. Y yo pienso también porque hay poca gente que viene ahora en los conciertos clásicos, es por eso. Pienso que necesitamos eh, hacer más esfuerzo para hablar más con el público. Entonces, cuando hacemos conciertos, también de hacer un poco de explicaciones y después del concierto hablar con la gente y, eh, escuchar las preguntas y aprender un poquito cuál es la vida de, un pianista o de un músico en general, ¿no? Y precisamente ahora que hablas de la vida de un músico o de un, de un pianista, en este caso que es el que nos ocupa, eh, de hecho, partiendo de tu experiencia profesional, a mí me gustaría preguntarte, ¿es difícil la vida del pianista? Es muy solitaria porque necesitamos para ser profesional empezamos muy joven. Necesitamos empezar muy joven, ¿eh? a los 6, 7 años. Y después tenemos que empezar a los 10, 11 años a hacer un mínimo de una, dos horas cada día. Y hasta para ser profesional tenemos que, eh, porque el, repertorio del piano, porque son de cuatro siglos de, repertorio del piano, necesitamos aprender todos los eh, aspectos técnicos y musicales de, cuatro siglos. Entonces, al final, mm, yo y mis amigos, mis socios de pianismo, mm, eh, probamos de, tocar al mínimo de cinco o seis horas cada día. Y eso es solo, solo, solo. Son muchísimas horas. Además, el piano, eh, corrígeme si me equivoco, es un instrumento difícil de practicar en el sentido de que pocas veces se tiene la opción de tocar con un piano de cola. Sí, bueno, eh, aquí en España más que los otros países, porque eh, si queremos ser profesional normalmente intentamos siempre de tener un piano de cola o en los conservatorios de tener pianos de cola. Y el piano vertical es tan distinto del piano de cola, las cuerdas son diferentes y no es un piano de verdad. Entonces, para ser profesional, el pianista necesita realmente, a, a partir de la edad de 13, 14 años, de practicar cada día con un piano de cola. Y teniendo en cuenta también la llegada de las nuevas tecnologías, mm, también el declive de la industria de la grabación y también Internet, no sé si eso está afectando también de alguna manera a los jóvenes pianistas o a la gente que en principio le gustaría tocar el piano, pero a lo mejor no se anima porque no lo considera o no ve una salida profesional. Es más y más difícil y es por eso también quiere organizar un poco de esta sesión, porque muchos, muchos de mis colegas, eh, eh, compañeros, tienen que dar clases y clases y clases para sobrevivir. Entonces, mi intención era de eh, organizar el más conciertos que posible que pueden sobrevivir eso. Entonces, si hacemos más educación eh, y eh, actuaciones eh, con los niños y, trabajando con los niños, con grupo de pianistas, espero que después van a tener motivación de, copiar un poquito y de tener gusto a aprender música que es tan importante para la educación de los niños. <laughs> Hablemos precisamente de esa importancia de la música, sobre todo en las edades más tempranas. Bueno, la música es como la literatura, la poesía, el arte. El arte es una cosa tan importante en nuestra vida y necesitamos de tener un, una relación con la natura. Y claro que ahora vivimos en las grandes ciudades, perdemos un poquito este contacto, como has dicho tú, con el, Internet y tecnología, pero podemos utilizar la tecnología para volver a tener la emoción y buscar eh, la belleza de la vida entre la natura más. Y yo pienso que es nuestro objetivo de artista de dar esta oportunidad a todo el mundo. <laughs> Cuando preparaba esta entrevista y consultaba vuestros objetivos, me ha sorprendido que habláis del arte de escuchar, que se necesita precisamente cultivar ese arte. Tenemos mucho ruido en la vida, ¿eh? porque cuando, pienso en la época de Mozart que no había coches y, aspiradores y, ruidos que, eh, yo pienso que ahora pensamos, pensamos que es normal. Y a la época el silencio era una cosa muy importante. Y estamos perdiendo el silencio. Y yo pienso que tenemos que volver a pensar un poquito que el silencio, el escuchar una nota, es muy difícil, es bastante difícil por las jóvenes ahora. Te, coge el tiempo para escuchar el silencio. y la música es alrededor del silencio. No hay música si no hay silencio. Y partiendo, pues que precisamente ha sido una de las protagonistas de estas jornadas artísticas del Observatorio de las Arts, no sé si has tenido la oportunidad de asistir a los diversos actos que se han ido organizando. Fui ayer a escuchar a los músicos de aquí, muy interesante, y eh, la única cosa que pienso, lástima que no he podido encontrarlos y de venir a, escuchar nuestro concierto y hablar un poco con ellos, porque nuestro objetivo es siempre de hablar con todos los músicos de cada pueblo y hacer proyectos juntos ¿eh? por el futuro, por los niños de aquí también. Y ya que hablas de proyectos y de futuro, hablemos de los tuyos. ¿Por dónde pasan tus proyectos de cara, bueno, en tu futuro más inmediato? Aparte del pianísimo, que es muy importante para mí porque vivo aquí en España y yo quiero dar mi experiencia y también llevar a mis, mis amigos de fuera, también con el Werner, lástima que no puede venir, eh, y compartir mis experiencias como concertista porque he vivido en muchos países y eh, mi objetivo de pianismo también es de crear pianismo en otras ciudades también. Entonces, los pianistas catalanes pueden viajar en Ginebra, en Moscú, porque las, son las dos ciudades que tenemos proyectos para hacer también seminarios eh, con los suizos y con los rusos también. Es importante, entonces, eh, para la asociación fomentar este intercambio de músicos y conocer cómo se toca el piano, en este caso, pues en otras culturas, ¿no? Claro, porque la más, que, más educación que tenemos, en más curiosidad que tenemos por los otros culturas y más diálogo, y más comunicación, yo pienso que es, es una gran alimentación para el alma, ¿no? De acuerdo, pues hemos hablado con Diana Baker, presidenta de la Asociación Pianísimo. Gracias por acercarte aquí al estudio y darnos tus impresiones sobre el Observatorio de las Arts. Gracias y eh, muchas gracias Ayuntamiento también para tener Pianísimo aquí en Tiana. Gracias. Mucha suerte, hasta otra. Radio Tiana, serveis informatius.